Ondarribiko Gipuzkoa plaza muklu bete eta Sagarno egunaren amaikagarren edizioa ospatu zen larun bata hontan. Sortzi, Sagarno gile eta hogei bolondrez lanetan aritu ziren. Bosteun pintxo baino ongeio banatu ziren, turista asko, baina bertakoak ere baziren ere. Iñaki bengotxea hola Sagardotegiko nagusiarekin egon ginen. Bai, hori da, polita da, bertako jendia, bueno, badago kanpoko ere bai, gustatzen diona giru hau, eta denak etortzen diena, ba, bat ematen aldera matek intentatzen dugu <laughs> soluzioak emate aurgi bideak. Kasu honetan ondarri ba, aipatu zuena, baita ere, kanpotarrak eh, badaude, turistak badaude, eta behar behar behar behar behar behar behar behar behar behar da behar behar Bai, bera jentzeko zenbait jentza bentsat aurreneko aldeia baldin harri dura pixka bat, ze gauza den, gero probatu eta gustatzen diote. Eta bueno, horrek ematen gaitu gurire baitere poz bat, e, produkto bat gurea, e, sagardoa den bezala, e, nola azten dinien edaten edo probatzen e, gustatzen dioten. Orduan horrek esan nahi du, ba, bueno, dakagula produktu bat nahiko unibertsala. Zuen etxean orain e, Ola Sagardotegian e, menuarekin jarraitzen duzu edo hori gelditua da momentuz. Bueno, segitzen dugu menua desberdinekin, eh? erretegia, terraza eta bar eh, kanpoko aldean, baita ere Sagardotegiko menua, baina ja botellan eta pitxerretan. Eh, nahi duna pitxer bat hartu eta terrazan egon eta nahi duna jonta bazkaldu edo afaldu, ba kartan eguneko menuke bai astian zehar Eta bueno, denati pixka bat e, eh, jendearen zat, udarako partia. Egi esan garaia bukatzen dugu kupeletakoa maiatzen azkenian, eta gustatzen gitu guain udaran ba udarako gauzat. Zemarra mm-hmm. dugu baitare, bueno, han bertan, e, eh, zutela zagarnoaren inguruko erakusketa bat, edo gutxienez, azalpenak baitare eskintzeko aukera eskaintzen duzuela. Azta. Bai, bisitagiatu egiten ditugu, ba, gero zagarotegi bat da nahiko toki bisian kokatua, borniola bat, oan zortzirun urteko borniola bat da, eta esan dezagun, ba, borniolak eta sagardoak eta odenak lotura zutela itxasuari begira. Eh, borniolak eh, dena dakin guza, borniak itzeak behar ziren barkoak egiteko, eta sagardoa bidai egiteko. Orduan dago, pixka bat, eh, kokaturik edo itxatxirik bi gauzak eta bi historiak elkarrekin. Nahi dunak ikusi, ba, bueno, bizitori interesatu zaten da, sagaztien barrenare gure sagarmotak erakusten digu, bai. eta bueno, guztua ondarribiko zagarnoa eguna, besta eh, bat izateaz gain aldarrikapen ekimena ere bada. Herriko hiru presoei elkartasuna dirazteko itzordua, koldo olagarro elkarteko kidea. Piskat, hombre, guke eh, piskat helburu ekitaldi kultural bat egiten dugu olagarro elkartetikan, eta pixka bat, bueno, ekitaldi kultural gure zagardoa piskat eh, promozionatu, egun polit bat egin ere, eta piskat ere, ba, gure presoen egoeraren ba, eta pixka, rebindikazioa ere dena batera egin, ez? Horren, ba, bueno, nahi duguna da, ba, bizka etortzen dana, gustora sentitzea, bertako zagardua probatzea, egun polit pasatzea, eta pixkatere ikustea, ba, pixkaterri hontan dauzkagun, ba, arazo eta pixka rebindikazio eta giza eskubiren, ba, ba, falta, ez? Ondarribianen kasuan, enko horretu bat dugu, euskal preso politiko daudela, mhm. eta zentzu horretan baita ere, bueno, ba, ipatuzun eh, moduan, e, kanpoko jendearen zat, ekimen hau aldarrikapen e, aldarrikapena baita bilakatzen da eta beraiek aukera izaten dute egora horren berri e, izateko. E, bueno, ikuste ditugu baita ere bolondresak daudela, hor e, alde batetik e, pintxoak egiten, izan ere, edalontziarekin uste pintxo bat baita ere eskaintzen dela eta gero saltzen direla. Gutxi gora behar zenba lagun, e, antolatzen zarete, guztiago hau aurrera ba, eramateko. jende asko gara, eh? azkenean bon, hemen egongo gara, ba, hogei bat lagun edo, Nio gero tortillak egiten ere, tortillak jendea tortzen da, tortillak etxean egiten dira adibidez, elkartetan egiten da, etxetan egiten da, eta bueno, ekarri ditu, ba, berroi eta mar tortillatik gora, gero txorizua bertan egosten dugu, eta bueno, pixkat hauzolan eh, eh, egun bat izatea, ez? Eta bueno, egun politia, azkenen ba, bueno, hogei bat, hogei tamar bat lagun denetara, bai, bai. Bai. Bueno, hor eh bosteun pentso baino gehiago, eh, egiten dira. Gutxi gora bera hori eh, kalkuloa arratsaldeko zeretan abiatu da. E, beste urteetan gutxi gora bera ze ordu arte e, daukazute kalkulatu hau irauten duela? Ba, gutxi gora bera ni pentsatzen dut sortzi terdik behatziek arte hola izango da. Asieran e, kartzen genuen sagardo gutxi xo, kalkulotan ba, motxe amar gelitzen zen, ba, zazpiterri dago ja bukatu iten zen, eta jendean ke jakin hola, ba, bueno, azken arabaki genuen ba, pixka gehiokartzea, kartzea, Eta bueno, nik uste ba, bi ordu, bi ordu terdiko zea batekin ondo da, hola. Bai. Ja, urteak eh, dara matza zue eh, plaza honetan, haipatu oza, bai. neko jasota dago. Bai. Eh, hemen jarritzeko e, eh, boron, elburuarekin jarritzen duzue, edo ez dakit beste leku baterera joateko asmoa duzu de? Eh, e, Prinzipioz ez, e, guk gaina ez dugu hola elburu bat zenbat eta jende gehiago, ikusten du, ba, bueno, hemen dagoen jendea ere, ez dagoela oso agobiatuta, neurri politia dela, eta guk ez dugu ere nahi ba sortzea olako zagar e, e, gigante bat edo, ez? E, neurri politia da, gu gustora gaude, dirutxo bat ateratzen deu, ba, pixkate seridiak eta pairatzen duten egoera ba, pixkate lehuntzeko, eta bestalde batetik, ba, auzola nahiten deu, e, jendeak egun polit bat pasatzeko hemen, eta besterik gabe, hola, gure helburua, elkarte bezala, kultura elkarte bezala, ba, bixe. Hori da, eh, gogoratuko dugu lagarro kultura elkartea baitarean antolatzen duela guzti hau. Ba, koldo ez daki zerbait gehiago gehitzeko duzun? Bueno, gutxi gehiago ez, ba, pixkate, eh, ba, gaude horre udaletxearekin ere, ba, pixkate, eh, ba, guge, eh, bueno, ekimenak egiten ditugu herrian ere, ba, pixkat kultur ekimenak eta hola, eta esan beharra daukagu, ni behintzat, bueno, salaketa pertsonal bada, eh? ez dute hitz egin taldearekin da ezer, baina e, argindarra, inkluso dauzkagun bara, baia hoiek eta dena, hoi kobratu iten dizkigute, eta orduan ba ez dakigu, pixka gaude, ez dakigula zer egin, o, utzegitera jun beharko dugun, baina ez da normala, hemen herrian ekimen bat sortzea, eta gero dena ordaindu du izatea, ekimen pribatu eta lukratibo bat izango baliz bezala kultur departamenduarekin harremanetan jarri zarete edo, bueno, pentsatzen eh, zute behar bada. Ba, bere garaian itzen genuen, baina bueno, nik uste itzen beharra dagola ere, eh? aurrerantzean ez dugu normala ikusten olako gauz batzukin e, eh, inolako laguntzarik ez izatea, eta are gehiago behar ditugun infrastrukturekin, kobratzea eh, ba, enpresa pribatu bat izango bagina bezala, gure helburua ez da diru batetzea ere, hemen atetzen den pixarra ez da diru gutxi izatea, guk e, eh, boste eurotan saltzen dugu bokadillo bat, basoa eta sagardoa, e, horrekin ez da ekimen bat, aurre diru ateratzeko ekimen bat, azken handa egun poli bat pasatzeko eta baita ere aldarrik epain bat egiteko. Antolatzaileek pozik aurtengo edizioarekin eta urrengo urteko itzordu antolatzeko ere prest agertu dira. Bitarten Euskal Presoen aldeko ekimen eta itzorduak sustengatzen jarraituko dutela gogoratu dute.